Salavatet më të mira i takojnë Profetit sallallahu alaihi wasallam, Profetit tonë Muhammed ibn Abdillah, mësuesit të parë të tauhidit. Dhe gjithashtu i takojnë shokëve të tij, familjes së tij dhe pasardhësve të tij e ndjekësve të rrugës së tij deri ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, tauhidi është çështja madhështore për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka krijuar universin. Ue ma halaktul xhinne uel inse illa li jabudun, nuk i krijova xhindët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Kjo është, ky është qëllimi madhështor për të cilin Allahu i madhëruar na ka sjellë në këtë dynja. Dhe realizimi i këtij qëllimit është në të vërtetë realizimi i qëllimit për të cilin ne kemi ardhur. Prandaj, Besimtari duhet ta njohë këtë qëllim në formë të detajuar dhe ta zbatojë atë, nëse dëshiron të kryejë detyrën kryesore dhe madhështore për të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka sjellë atë në këtë dynja. Kjo detyrë është që ta njësojë Allahun subhanahu wa taala të vetëm. Dhe kush e njëson Allahun të vetëm, ai do jetë prej të fituarve në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe kush nuk e njëson Allahun, ai ka humbur në këtë botë dhe në botën tjetër, ka humbur me një humbje pas të cilës nuk ka më fitore në përjetësi. Edhe ai që e njëson Allahun dhe vdes në këtë lloj gjendje, ai ka fituar me një fitore pas së cilës nuk ka më humbje në përjetësi. Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i ringjallë të gjithë krijesat ditën e llogarisë, që ata të japin llogari përpara Allahut të madhëruar për çdo vepër që kanë bërë. Ndërsa një grup njerëzish të cilët kanë një cilësi të veçantë, Ditën e llogarisë kur njerëzit llogariten këta nuk llogariten. Nuk ka llogari për ta dhe as ndëshkim, por janë të sigurt ditën e frikës së madhe në të cilën do frikësohen të gjithë njerëzit. Këta janë ata të cilët kanë arritur dhe kanë realizuar teuhidin e pastër, njësimin e pastër në Allahun subhanahu wa ta'ala. Këta janë ata të cilët kanë realizuar tauhidin e pastër në Allahun subhanahu wa taala dhe kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala të vetëm. Për këta ka premtuar Allahu i madhëruar që për ta nuk ka frikë ditën e llogarisë dhe nuk ka madje edhe as llogari Edhe këta normalisht që nuk janë të gjithë ata që i thonë vetes së tyre njësuës. Por këta janë një pjesë e tyre, sepse njësimi i Allahut është grada. Grada më e ulët është ajo gradë që e shpëton njeriun nga përjetësia në zjarrin e xhehnemit. Kurse grada më e lartë është ajo gradë e cila e shpëton njeriun nga çdo lloj tmerri i ditës gjykimit edhe e bën atë që të hyjë në xhenet pa llogari. sepse ai ishte në të vërtetën dhe kush është në të vërtetën, ai është umet edhe po qe i vetëm. Thot Ibrahimi ishte umet, thoshte qanitan lillah, ishte adhurues ndaj Allahut subhanahu wa taala, hanifen i drejtë, domethënë i drejtë në rrugën e drejtë, në njësimin e Allahut subhanahu wa taala, wa lam yaku min al-mushrikin, dhe nuk ishte prej mushrikëve. Allahu i Madhëruar e lavdëron Ibrahimin alejhi salatu ue selam në këtë ajet duke thënë që ishte njësues ndaj Allahut të Madhëruar nuk i bënte atij shok në asgjë edhe për këtë arsye ai e meritoi që të lavdërohet edhe në Kuran edhe të ngelet përkujtimi i tij deri ditën e gjykimit Patjetër që është nga të parët të cilët do hyjnë në xhenet pa llogari. Edhe arsyeja është sepse kanë realizuar tauhidin, njësimin e Allahut të Madhëruar. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka lavdëruar në Kur'an besimtarët të cilët nuk i bëjnë shok Allahut të Madhëruar. Edhe ka treguar që ata kanë disa cilësi, besimtarët e mirë. Thot inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Thotë ata besimtarët e mirë kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Wa alladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Edhe ata i besojnë ajetet e Zotit të tyre. Wa alladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Edhe ata nuk i shoqërojnë Zotit të tyre asgjë. Nuk i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Kjo është gjithashtu cilësi e besimtarëve të mirë. Edhe këta besimtarë të mirë, të cilët i lavdëron Allahu i Madhëruar në Kur'an, këta gjithashtu janë prej atyre të cilët do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim, domethënë kanë arritur gradën më të lartë të tauhidit. Dhe kjo lloj grade normalisht tash nuk është për të gjithë, Sepse do ketë prej besimtarëve të cilët e kanë njësuar Allahun, e kanë marrë gradën më të ulët, por atyre u mungon grada të tjera të tauhidit, të cilat janë të nevojshme për ta, por ata nuk i kanë arritur ato, prandaj do hyjnë në xhehnem, por dalin nga xhehnemi më pas për shkak të njësimit që kishin. Kështu që tauhidi, edhe pse njeriu mund të hyjë në xhenet, tauhidi bëhet shkak që njeriu të shpëtojë nga zjarri Dhe pse njeriu mund të hyjë në xhehenem për shkak të për shkak të gjynaheve, teuhidi bëhet shkak që njeriu të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit nga përjetësia në të. Edhe kjo vlerë është e veçantë për ata të cilët e njësojnë Allahun subhanahu wa taala. Transmetohet në një hadith të saktë i cili tregon vlerën e madhe që ka njësimi i Allahut të madhëruar. Nga Husein ibn Abdurrahman, thot, Isha një herë te Seid ibn Xhubejri dhe tha, më tha Seid ibn Xhubejri, a e pa ndonjëri prej jush yllin që ra dje? I thash unë e pash, më pas i thash, por unë nuk isha duke u falur, por më kishte piskuar diçka, kishte piskuar diçka, domethënë ose gjarpër ose akrep. Dhe tha, çfarë bëre ti kur të piskoi kjo? Tha, bëra rukje. Rukje domethënë luta Allahun e madhëruar duke lexu Kur'an ose duke bërë lutje tjera profetike për të shëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe i tha, përse e bëre këtë lloj gjëje? Tha, sepse më ka treguar imam Shabi, I tha çka ka treguar, na ka treguar nga Burejde ibn Husayb, shoku i Profetit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, nuk ka rukje, domethënë nuk bëhet rukja për asgjë përveçse për syrin edhe për helmin, domethënë për atë që piskon. Edhe i thotë Seid ibn Xhubejri, i thotë shumë mirë ke vepruar që ke vepruar në bazë të asaj që ke dëgjuar. Por unë do të të tregoj një hadith tjetër i cili ka lidhje me temën dhe është hadith madhështor. Edhe i thot, transmeton, ka treguar Ibn Abbasi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "M'u paraqitën mua ummetet, popujt." Në hadith nuk tregohet që kjo gjë i është paraqitur profetit sallallahu alaihi wasallam në andërr apo me të vërtetë ka parë, domethënë për shembull në Miraxh ose dikur tjetër ka parë me të vërtetë un ummetet që që ia ka treguar Allahu para se të bëhet kiameti. Thotë m'u paraqitën mua umetet dhe pash një profet. Vinin umetet me profetët e tyre. Pash një një profet që kishte me vete më pak se 10 veta. Aq i kishin besuar gjithsej. Pastaj pash thotë një profet që kishte me vete 2 veta. Dhe pash një profet që nuk kishte me vete asnjë, s'e kishte besuar askush. Edhe më pas të shikoj një grumull të madh njerëzish, domethënë si një re të zezë. Edhe më tha, edhe mendova se ky është umeti im dhe më thanë, ky është Musa dhe umeti i tij. Më pas më thanë, shiko në horizont dhe shikoj një si tip re të zezë, të madhe. Edhe më thon ky është umeti yt. Edhe më thuhet që ndër ta janë 70.000 veta. Ndërsa ndër ta, në umetin islam, janë 70 mijë veta, të cilët janë njerëz më të zgjedhur të umetit, të cilët do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Domethënë këta paskan një lloj veçorie të veçantë, këta njerëz, veçori e cila i bën këta që të hyjnë në xhenet pa llogari edhe pa dënim. Shikoni se kush qe kjo veçoria e tyre. Mbasi ua tha këtë gjë profeti sallallahu alaihi wasallam sahabëve që këta janë 70.000 veta që do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim, këta janë të parët që do hyjnë në xhenet dhe më të mirët, u ngrit profeti sallallahu alaihi wasallam. U ngrit dhe nuk ua dha përgjigjen se kush janë këta që njerëzit të përpiqen të meditojnë edhe ta vënë logjikën në punë që të arrijnë të gjejnë përgjigjen ose nëse nuk e gjejnë do jenë të përmalluar për ta marrë vesh përgjigjen dhe kur ta kur ta mësojnë ata nuk kanë për ta harruar. Edhe i le profeti sallallahu alajhi wasallam edhe fillojnë të diskutojnë me njëri-tjetrin. E thonë disa prej tyre, këta njerëz duhet të jenë ata të cilët kanë shoqëruar profetin sallallahu alajhi wasallam. Thanë disa tjerë, mbase janë ata të cilët kanë lindur në Islam dhe nuk i kanë bërë shok Allahut kurrë. Edhe përmendën disa mundësi. Pastaj kur doli profeti sallallahu alaihi wasallam tek ata dhe i treguan se për çfarë po flisnin, u tha profeti sallallahu alaihi wasallam, këta njerëz, dëgjoni vëllezër, këta njerëz të cilët hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim janë ata të cilët kanë këto katër cilësi që përmenden tani. Thotë humul ladina la yastarqun Thotë ata nuk kërkojnë rukje prej njerëzve. Do nuk kërkojnë t'i lutesh ti Allahut për ta. Nuk thotë lutu ti për mua, bëj ti lutje për mua ose këndo ti Kur'an për mua, që të shërohem unë. Nuk e kërkojnë rukje prej të tjerëve. Edhe rukja është lutjet që bën njeriu ose këndimi i Kur'anit që bën për t'u shëruar. Mund ta bësh vetë ose ta bëjë dikush tjetër. Besimtari i mirë e lidh zemrën e tij drejtpërdrejt me Allahun subhanahu ua teala dhe nuk fut ndërmjet tij dhe Allahut ndërmjetësa. Edhe pse ky lloj ndërmjetësimi në këtë lloj rasti nuk është haram, as nuk është shirk, por për ta plotësuar njeriu tauhidin e tij, që tauhidi i tij të jetë sa më i plotë dhe të jetë tek Allahu në gradën më të lartë të besimit, nuk duhet ta lidhë zemrën me krijesat, por ta lidhë drejt me krijuesin, sepse Allahu i madhëruar është për të gjithë. Dhe Allahu i përgjigjet lutjet lutjes së të gjithëve. Dhe nuk ka thënë që këtij i përgjigjet, atij nuk i përgjigjet, përveçse atyre të cilët largohen nga urdhrat e tij, edhe ata normalisht Që fajin e kanë vetë. E megjithatë Allahu i madhëruar, nëse njeriu i lutet me sinqeritet, ia pranon dhe në atë lloj gjendje. Siç tregon Allahu i madhëruar për mushrikët që kur ata hypin në anije, dhe i luten Allahut subhanahu ua teala me sinqeritet, Allahu ua pranon atyre lutjen. Thotë këta janë ata të cilët nuk, nuk kërkojnë rukje prej tjerëve, nuk e lidhin zemrën me krijesat. Gjithashtu thotë këta janë ata të cilët wala yaktaun nuk përdorin kein për të shëruar. Dhe kei është hekuri i nxehtë që përdorin arabët për të shëruar, është një lloj metode, është një lloj mjekësie e veçantë, me anë të cilës arabët e kanë përdorur dhe përdorin sot e kësaj dite shërojnë shumë smundje, shërojnë shumë smundje me anë të hekurit të nxehtë. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ky është shërim. Ka thënë që hekuri i nxehtë është shërim dhe është shëruar dhe shëron sot e kësaj dite. Ka mjek, në vendet arabe që shërojnë me anë të kësaj metode. Por ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam unë e ndaloj umetin tim nga hekuri i nxehtë. E ndaloj. Edhe në këtë hadith tregon që ata që nuk e përdorin këtë lloj metode shërimi, ata do hyjnë tek 70000 vetat, të cilët nuk kurohen me anë të metodave të ndaluara, njëra prej tyre është hekuri i nxehtë. Gjithashtu thotë wala yatayyarun. Wala yatayyarun, do thotë që ata nuk besojnë bestytnitë e kota të cilët i besojnë njerëzit zakonisht. Dhe këto lloj bestytnish te njerëzit janë të shumta. Shembull prej tyre kemi që përdorin njerëzit sot është që filan ditën është ters, prandaj mos udhëto ose mos bëj filan filan gjë, natën sot mos mos jep gjë ose mos merr gjë sepse është ters. Ose mos e bëj këtë se është kështu, ose po qe se korbi, hypon korbi domthonë në në në në në çati kjo është ters. Ose në nëse domthonë këndon një lloj zogu, ose nëse qeni domthonë këndon domthonë qeni fillon dhe bërtet me një lloj bërtitje të veçantë, Që di edhe një klip tip klithme, thotë kjo është ters dhe tregon që do vdes njeri. Të gjitha këto janë bestytni. Bestytni dhe në të vërtet këto nuk kanë asnjë lloj lidhje dhe a, nuk tregojnë asnjë lloj gjëje në të vërtet. Dhe kush i beson ato, ai e ka ndotur teuhidin e tij. Dhe profeti sallallahu sallam ka treguar, Që besimtari i vërtetë, ndër të tjera, nuk i beson këto lloj bestytnish, sepse Allahu i madhëruar nuk i ka bërë shpendët shkak për të njohur fatkeqësitë ose për të njohur të mirat që mund t'i vijnë njeriut. As kafshët. As ndodhit të cilat i pretendojnë disa njerëz, po filan ditë është ditë e keqe ose fillim në darkë nuk, nuk lejohet kjo nuk lejohet të gjitha këto janë të gabuara dhe janë shirk dhe nuk lejohen kush i bën ato ai e ndot teuhidin e tij edhe normalisht ai ka dalë nga nga, nga ky grup që janë 70 mijë veta, të cilët hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Dhe jo vetëm kaq, por për këtë lloj vepre ai meriton dënim tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu cilësia e tyre e katërt është që ata i mbështeten Allahut të madhëruar. Domethënë ata distancohen nga këto, nga këto, nga këto të këqija, distancohen nga bestytnitë e kota, distancohen nga përdorimi i hekurit të nxehtë, gjithashtu nuk i kërkojnë të tjerëve ndërmjetësim tek Allahu i madhëruar, por e lidhin zemrën drejtpërdrejt me Allahun subhanahu wa taala, nuk vendosin ndërmjet tyre ndërmjet Allahut ndërmjetës, edhe e fundit është që ata përforcimi i tyre të treve është që ata i mbështeten Allahut të madhëruar. Edhe ky është tauhidi i pastër. O vëllezër, tauhidi nuk është thjesht një teori që mësohet. Dhe as nuk është matematikë në të cilën thuhet 2 dhe 1 bëjnë 3. Përkundrazi tauhidi është vetë jeta e njeriut. Tauhidi është zbatim. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun Zotin e botëve. Ky është tauhidi i vërtetë. Ky është tauhidi për të cilin njeriu meriton këtë lloj shpërblimi të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe atë ka për ta marrë çdokush i cili përpiqet për këtë lloj gjëje me sinqeritet dhe e kërkon Allahun e madhëruar, se Allahu është shumë bujar dhe nuk ia privon kujt. Mbasi i tregon këto katër cilësi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tregon këtë lloj vlere të madhe që kanë këta njerëz, ngrihet Ukashe ibnu Mihsan dhe i thotë o i dërguar i Allahut, lutju Allahut që të bëjë mua prej tyre. Edhe i thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ti je prej tyre. Ose në transmetim thuhet o Allah bëje atë prej tyre. Pastaj ngrihet një person tjetër i thotë o i dërguar i Allahut, lutju Allahut të bëjë mua prej tyre. Edhe i thotë profeti sallallahu alaihi wasallam ta kaloi Ukashe. I tha ta kaloi Ukashe sepse po ta hapte portën do kërkonin të gjithë këtë lloj gjëje, ndërkohë që që jo çdokush e meriton. Vërtet profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Ukashes ti je prej tyre. Por qëllimi është Që profeti sallallahu alajhi wasallam i tregoi që ti je prej tyre sepse ai kishte plotësuar këto kushte. Prandaj tregohet që një prej sahabëve shkon te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i kërkon atij profeti sallallahu alajhi wasallam diçka dhe profeti dhe e pyet person. Edhe i shërben profetit sallallahu alajhi wasallam për diçka që i kërkoi profeti sallallahu alajhi wasallam. Pastaj i thotë profeti sallallahu alajhi wasallam ti kërko prej meje çfarë të duash. I thotë i dërguar i Allahut dua të jem me ty në xhenet. Edhe nuk i thotë profeti sallallahu alajhi wasallam siç u thoshte disa të tjerëve që ti je në xhenet. Por i thotë më ndihmo mua duke bërë sa më shumë sexhde. Pse? Sepse i erdhi shpallje prej Allahut t'i tregojë që ky nuk është në atë gradën që me të vërtetë e meriton xhenetin tamam prandaj i tha e nxiti bëj sa më shumë sexhde të arrish këtë lloj grade. Për në dhe profetës së rëmë të dyti të sa, ta kaluju ka është në më gjithësin gradën e ti, e para, edhe e dyta, për të mbyllur porte që mos vinë të tjerë, ta kërkojnë duke mos të merituar ta. Ky është e uhidi vërtet o dhejta. Të uhidi nuk është tjesh i njeri u ta njohi atë, të cilët kur dalin përpara Allahut, fytyrat e tyre do ndrisin më shumë se hëna natën e 15. Dhe Allahu i Madhëruar me bujarinë e tij e ka shtuar numrin e këtyre njerëzve. Transmeton, thonë, tregon një transmetim të Imam Ahmedit një hadith Që thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, i kërkova Zotit tim të ma shtojë numrin e këtyre njerëzve që do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Dhe thot, profeti sallallahu alajhi wasallam më shtoi Allahu në çdo 1000 70.000 të tjerë. Domethënë nga 70.000 ndaje në, çdo 70.000 ndaje në 1000-she. Domethënë bie 70 pjesë. Në çdo pjesë rreth 70 shtoi 70.000. Domethënë sa sa njerëz bëhen, ky është numri që mund të arrijë drejt 5 milionë veta, këta janë ata të cilët për të cilët tregohet në këtë hadith ky hadith i saktë që do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Edhe këta normalisht nuk do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim kot. Por do hyjnë sepse kanë këto cilësi. Prandaj kush kërkon që ta arrijë gradën e lartë tek Allahu i Madhëruar, të ndjekë tauhidin. Edhe tauhidi nuk është teori, por është zbatim dhe zbatimi real është kur njeriu të ketë nevojë për shërim. Kur ta ndjesh veten ngushtë, ke nevojë ka rënë një sëmundje dhe ke nevojë të të këndojë dikush. Mos shko t'i shtrish dorën dikujt. Por, drejtoju vetë Allahut subhanahu wa ta'ala. Drejtoju vetë Allahut të Madhëruar dhe mos fut ndërmjet teje ndërmjet Allahut ndërmjetës. Edhe këtë lloj tauhidi ua ka mësuar profeti sallallahu alaihi sallam sahabëve. Edhe u ka marrë besën disa sahabëve Që mos u kërkojnë njerëzve gjë. Po vërtet kjo gradë është e lartë, të cilën shumë pak njerëz mund ta arrijnë, lute Allahun të të bëjë prej atyre që arrijnë këtë lloj grade. Edhe ndër to është që mos u kërkosh njerëzve shërim. Mos kërkosh që luten ata për ty. Porta e Allahut është e hapur për të gjithë. Ngri duart lart dhe lutju Allahut subhanahu wa taala me sinqeritet, se ai nuk t'i kthen duart bosh. Por njeriu me gjunafet që ka, nuk e lejojnë gjunafet e tij që ai t'i drejtohet Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse e ndjen veten të abandonuar nga gjunafet e tij. Ky është, ky është dëmi dhe pasoja, një prej pasojave të gjunafeve. Njeriu kur bën gjunafe e ndjen veten të abandonuar, e ndjen veten që është larg Allahut të Madhëruar, për këtë arsye ai përpiqet të fusë ndërmjetës tek Allahu i Madhëruar, por Allahu i Madhëruar nuk është si krijesat. Nëse kemi të shenjë, nuk ka të një zja, Allahu i Madhëruar të pranon edhe kur ti je gjunafqar. Dhe Allahu i Madhëruar ka dëshirë të dëgjojë zërin tënd, kur ti i lutesh atij në vështirësi, kur ti ngre gishtin lart duke iu lutur Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj dhe ky është tauhid i vërtetë. Mbase një gjunaf, ose disa gjunafe bëhen shkak, që ti të arrish një gradë të lartë tek Allahu i Madhëruar. Si? Duke bërë këto gjynahe, të sprovon Allah me një sprovë të madhe. Dhe kjo sprovë bën që ti t'i lutesh Allahut me sinqeritet, pa e lidhur zemrën tënde me krijesat. Dhe pastaj duke u lutur me sinqeritet hap portën e tauhidit, atë portë të cilën po ta hapi Allahu, fitove këtë botë dhe botën tjetër. Transmeton Sehl bin Sa'd, Radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këta 70000 veta të cilët do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Shikoni se çfarë përshkrimi bën profeti sallallahu alaihi wasallam për ta. Thot, do hyjnë nga umeti im 70000 veta. Ata janë kapur njëri pas tjetrit për dore. Do hyjnë njëri pas tjetrit për dore gjithë i pari nga i pari deri tek i fundit. Thotë fytyrat e tyre ndrisin siç ndrit hëna natën e 15. Këta o vëllezër janë ata besimtarë, të cilët do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Arsyeja është se ata kanë realizuar tauhidin, njësimin e Allahut subhanahu wa taala, e kanë vënë atë në jetë dhe jo vetëm teori, sepse teorinë e di çdo kush, Madje teorinë e di edhe Iblisi, por ai nuk fiton tek Allahu sepse ai nuk e zbaton atë. Gjithashtu edhe ata të cilët nuk e zbatojnë atë, nuk kanë për të fituar tek Allahu subhanahu wa taala dhe detajet e tauhidit ndodhen në Kur'an, në Sunnet, në libra që kanë shkruar dijetarët, lum për atë që fiton tauhidin dhe mjerë për atë që humb atë, se ka humbur gjënë më madhështore në jetë, se ka humbur fitoren e vërtetë në botën tjetër. Allahu na ruajtë nga çdo humbje. është njohja e të kundërtës së tauhidit. Ne treguam në hutbe të kaluara, në hutben e kaluar që tauhidi është ta njësosh Allahun e madhëruar në çdo gjë që i takon vetëm atij. Ta adhurosh vetëm Allahun e madhëruar. T'i bësh sexhde vetëm atij, t'i lutesh vetëm atij, t'i kërkosh vetëm atij, të japësh sadaka vetëm për të, të therësh kurban vetëm për të. Gjithashtu pjesë e tauhidit është Që njeriu të besojë që emrat e Allahut subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij të plota dhe emrat e tij të bukur i takojnë vetëm atij. Gjithashtu të besojë që veprat të cilat i bën Allahu subhanahu wa taala nuk e shoqëron atë në to askush. Nuk e shoqëron Allahun e madhëruar në krijim askush. Nuk e shoqëron Allahun e madhëruar në furnizim, në furnizimin e krijesave askush. Nuk e shoqëron Allahun e madhëruar në drejtimin e universit askush. Nuk e shoqëron Allahun e madhëruar në dhënien e jetës dhe në marrjen e jetës të krijesave askush. Edhe dijen e gajbit vetëm ai e di, askush tjetër. Kush e njëson Allahun në këto gjëra dhe në gjëra të cilat janë të lidhura me këto, ai quhet njësues. Dhe kush nuk e njëson Allahun në njërën prej tyre, ai quhet mushrik. Dhe vepra e tij quhet shirk. Dhe shirk do thotë rivalitet. T'i bësh Allahut subhanahu wa taala rival, të besosh që diçka që i takon vetëm Allahut, ta besosh që i takon dikujt tjetër. Të besosh që seç i takon dikujt tjetër. O, ose i takon vetëm dikujt tjetër, ose i takon me Allahun edhe dikujt tjetër. Ose të besosh se dikush e di gajbin përveç Allahut. Ose të besosh se ka fuqi dikush tjetër përveç Allahut që ndryshon gjendjen e universit. Ose ose të tjera detaje të cilat do vijnë. Të gjitha këto quhen shirk. Dhe kush bën njërën prej tyre, ai del nga feja e Islamit në dynja. Punët e tij të mira i asgjësohen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe në botën tjetër ai nuk ka falje. Shirku është i vetmi gjynaf, të cilin Allahu subhanahu wa taala nuk e fal kurrë. Nuk e fal nëse njeriu vdes Pa u penduar tek Allahu i madhëruar. Ndërsa nëse njeriu pendohet, teubja i fshin të gjitha gjynafet, pa përjashtim. Ndërsa nëse njeriu vdes, pa u penduar tek Allahu subhanahu wa taala për shirkun, ai kur ta takojë Allahun, ka për ta takuar Allahun dhe Allahu është i zemëruar prej tij, dhe nuk e shikon Allahu dhe as nuk i flet, dhe as nuk e pastron, por e fut në xhehnem, dhe pisllikun e tij nuk e pastron, as xhehnemi dhe asnjë gjë tjetër, Sepse pislliku i tij është pisllik i papastrueshëm, ngaqë ai ka thyer dhe ka cënuar hakun më madhështor që ekziston në univers, që është haku i Allahut subhanahu wa taala. Dhe arsyeja është pislliku i shpirtit të tij. Arsyeja është pislliku i shpirtit tij dhe asnjë gjë tjetër. Nuk ka nxitje tjetër, nëse një person Bën imoralitet sepse ka interesa dhe veta personale tek imoraliteti. Ose vjedh se ka interesa dhe veta personale tek tek vjedhja dhe janë gjynafe të rënda. Ka një nxitje ka një nxitje që e ka bërë Allahu sprovë tek njeriu te disa njerëz. Kurse shirku nuk ka asnjë lloj nxitje të brendshme përveç pisllikut shpirtëror të njeriut. Nuk e shtyn njeriun vetëmse pislliku i tij shpirtëror që t'i shoqërojë Allahut diçka. në atë që i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe Allahu i madhëruar këtë gjynaf nuk e fal kurrë. Nuk e fal kurrë nëse vdes njeriu në këtë gjendje. Përveç gjynafeve të tjera. Ky gjynaf është përveç çdo gjynafi tjetër. Prandaj kush vdes me të, ai ka humbur me një humbje pas të cilës nuk fiton më kurrë. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allahu i madhëruar nuk e fal, t'i bëhet atij shok, dhe fal poshtë kësaj, poshtë kësaj grade, poshtë gradës së shirkut, çfarë të dojë. Gjynahet e tjera janë në dëshirën e Allahut, po të dëshirojë i fal, po të dëshirojë nuk i fal, kurse shirkun Allahu ka gjykuar në Kur'an, që ai nuk e fal shirkun kurrë, dhe kjo tregon që ky është gjynahu më i rëndë, dhe kjo tregon peshën e rëndë që ka shirku, edhe të kundërtën e kësaj tregon vlerën e madhe që ka teuhidi njësimi i Allahut. Gjithashtu, për vlerën e madhe që ka teuhidi dhe peshën e rëndë që ka shirku tek Allahu i madhëruar, për këtë arsye edhe Ibrahimi a.s. i luteshe Allahut që ta ruante nga shirku atë dhe fëmijët e tij. Ibrahimi a.s. që është imami i njësuesve, Imamul Muahidin, imami i atyre që kanë njësuar Allahun dhe shembulli jonë më i lartë në tauhid. Ai i cili në momentet më të vështira kur u hodh në zjarr, zemrën e tij e lidhi vetëm me Allahun e madhëruar dhe tha hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Më mjafton Allahu dhe ai është më i miri mbështetës. Thotë më mjafton Allahu dhe ai është më i miri mbështetës. Ibrahim alayhi salatu wasalam, i cili kishte këtë lloj grade të lartë njësimi, i lutet Allahut dhe i thotë: "Wajnubni wa bani na'bud al-asnam." O thotë Allah, më largo mua edhe fëmijët e mi prej adhurimit të idhujve. Çudi. Ibrahim alayhi salatu wasalam, i cili i cili i theu idhujt me sopatën e tij, i lutet Allahut ta shpëtojë nga adhurimi i idhujve. Kaq fitne të madhe kanë idhujt Në të vërtetë o vëllezër, fitnja e tyre është shumë herë më e madhe se ç'mund ta përfytyrojë shumica e muslimanëve. Dhe arsyeja është se shejtani ia zbukuron njeriut shirkun, idhujtarinë. Se po mos e zbukuronte, dhe po mos u dukej atyre i bukur shirku, nuk do kishin bërë shok Allahut subhanahu teala. Allahu i madhëruar ka thënë në hadithin kudsi. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Unë i kam krijuar robërit e mi njësues në natyrën e pastër të njësimit. Fa ja'atuhum ash-shayatin fa jtalatuhum. Edhe u erdhën atyre shejtanët dhe i morën ata. Edhe i nxorën ata nga tauhidi dhe i futën ata në shirk. I futën në shokvënien e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ia zbukuron shejtani njeriut shirkun. Ia zbukuron, ia zbukuron, ia zbukuron derisa njeriut i duket diçka krejt normale dhe nuk i bën përshtypje fare shirku. I duket shirku sikur është diçka normale, edhe kur t'i duket normale, atëherë ai ka për ta vepruar atë, ka për ta besuar atë, edhe ka për të humbur një herë e përgjithmonë tek Allahu i madhëruar, vetëm se nëse ai pendohet para vdekjes Allahu e pranon pendimin. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thënë: Gjëja që kam më shumë frikë për umetin tim është shirku i vogël. Gjëja që kam më shumë frikë për umetin tim është shirku i vogël, i ka thënë kush shirku i vogël, ka thënë është syefaqësia. Syefaqësia është një prej llojeve të shirkut që sqarimi i saj shpresoj me lejen e Allahut të Madhëruar të vijë në hytbe të ardhshme. Syefaqësia është një prej llojeve të shirkut. Ibnul Kajim thotë, këtu flitet për syefaqësinë e pakët, se syefaqësia e shumë është prej llojeve të shirkut të madh, të cilat e nxjerrin njeriun nga feja, Allahu na ruajtë nga syefaqësia. Profeti sallallahu alejhi ue selem thotë, gjëja që kam më shumë frikë për umetin tim, është syefaqësia. Shirku i vogël, i cili është syefaqësia. Ka frikë profeti sallallahu alajhi wasallam se ummeti i tij do bjerë në këtë lloj shirku. Dhe përderisa profeti sallallahu alajhi wasallam ka frikë të tregon që ummeti ka për të rënë, shumë prej tyre kanë për të rënë, madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithe të sakta që një pjesë e ummetit do bjerë në shirk të madh. Një pjesë e mirë e ummetit dhe ka treguar që nuk ka për t'u bërë kiameti derisa gratë e Deusit të rrotullohen rreth idhullit Dhul Khulasa. Të rrotullohen dhe duke bërë tawaf, përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo ka ndodhur në umetin islam. Edhe ndodh edhe sot e kësaj dite ke në botën islame sot. Edhe ndër ata ndër shumë ata njerëz që pretendojnë se janë muslimanë, njerëz të cilët adhurojnë diçka tjetër veç Allahut. Normalisht çdo kush pretendon se adhuron vetëm Allahun. Edhe krishterët dhe çifutët pretendojnë se adhurojnë vetëm Allahun, por ata në të vërtetë janë mushrikë. I kanë bërë shok Allahut të Madhëruar. Kështu që pretendimi nuk i bën dobi njeriut. Ajo Ajo gjë e cila e vlerëson njeriun është Kur'ani edhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Aty e kupton njeriu a është me të vërtetë prej atyre që njësojnë Allahun apo është prej atyre që i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Profeti sallallahu alaihi wasallam, kush vdes Duke iu lutur dikujt tjetër veç Allahut, ai hyn në zjarr. Domethënë kush i lutet dikujt tjetër veç Allahut dhe vdes pa u penduar, domethënë i ka bërë shok Allahut subhanahu wa taala, është në zjarr. Domethënë është i përjetshëm në zjarr të xhehenemit. Nuk ka shpëtim për të kurrë. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Xhabirit, kush e takon Allahun pa i bërë Atij shok, Asgjë. Futet në xhenet. Dhe kush e takon atë duke i bërë Atij shok, hyn në zjarr. Transmeton Muslimi. O vëllezër, kjo tregon që tauhidi është çështja më madhështore. Dhe shirku është gjëja më e rëndë. Nëse do shpëtojë ndonjë njeri ditën e gjykimit tek Allahu, ai ka për të shpëtuar së pari për shkak të tauhidit. Dhe nëse nuk ka tauhid, nuk ka për të shpëtuar edhe sikur çfarëdo që të jetë. Prandaj dhe tregohet që Ibrahimi alejhi salatu ue selam i kërkon Allahut ndërmjetësim për babain e tij, për babain e tij dhe i thotë, o Allah, ky është babai im, dhe Allahu i madhëruar nuk e pranon babain e tij që të futet, sepse Allahu i madhëruar ka gjykuar që në xhenet, në xhenet nuk hyjnë ata të cilët janë të pistë, dhe të pistët janë ata të cilët e shkelin hakun e Allahut subhanu wa ta'ala, Të pistët janë ata të cilët barazojnë me Allahun diçka tjetër. E barazojnë me Allahun në diçka tjetër që duhet besuar, që është vetëm haku i Allahut, ose veprat e tyre që janë adhurim, ia dedikojnë dikujt tjetër veç Allahut. Qoftë edhe një vepër të vetme, qoftë edhe një besim të vetëm, nëse ata ia dedikojnë dikujt tjetër veç Allahut subhanahu ua teala, ata ka me qenë prej mushrikëve dhe kush e bën këtë, ai është i përjetshëm në xhehenem. E kjo vëllezër tregon rëndësinë e madhe që ka tauhidi. Prandaj, detyrë e parë që u del muslimanëve është që ata ta mësojnë tauhidin. Nëse dëshiron të shpot, nëse dëshirojnë që të shpëtojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse duan fitoren, nëse duan xhenetet e larta, nëse duan të bëhen prej atyre 70000 vetë që hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim, duhet që ta zbatojnë tauhidin me të gjitha detajet e tij. E si mund ta zbatojë njeriu pa e mësuar atë? Edhe detajet e tij janë treguar në Kur'an e në Sunet. E ku mund t'i mësojë ato ai që është i dashuruar mas dynjas, ai që është i dashuruar mas dynjas, hak e ka që ai të dashurohet mas saj, edhe t'i njohë detajet e saj, edhe kur t'i njohë detajet e saj, ka për të dalë prej zemrës së tij tauhidi, avash avash, Derisa të dojë Allahu i madhëruar dhe po qe se të do Allahu i madhëruar për të humbje, mund ta largojë tauhidin gjithë nga zemra, Prandaj dhe kur Ibrahimi alayhis salatu wassalam i lutesh Allahut, kjo tregon që ne duhet t'i lutemi Allahut akoma edhe më shumë, sepse Ibrahimi alayhis salatu wassalam ishte profet, e megjithatë i lutesh Allahut ta ruante nga shirku. Po ne vallë, çfarë lutje duhet të bëjmë neve që Allahu të na shpëtojë nga shirku? Duke pasur parasysh që kjo është koha e fundit, edhe fitnet janë shtuar më shumë, edhe llojet e shirkut janë shumëfishuar. Edhe megjithatë, i shikon njerëzit që janë shumë të preokupuar me shumë gjëra. Edhe më të mirët e tyre janë ata të cilët interesohen për fenë, por nuk interesohen për gjënë më të rëndësishme që është tauhidi. Nuk interesohen për gjënë më të rëndësishme që është tauhidi, por interesohen për gjëra të tjera. E kanë bërë fenë sikur feja është vetëm moral. Feja është moral, është vërtet. Morali është pjesë e fesë, por nuk është vetëm moral. Përkundrazi më e rëndësishme se morali tek feja islame është tauhidi. Nëse morali ka të bëjë me hakun e robit, morali është t'i japësh hakun krijesave. T'i japësh hakun krijesave, kurse tauhidi është t'i japësh hakun Allahut. E si mundet që muslimanët të diskutojnë mes tyre vetëm për hakun e krijesave, të cilën e bëjnë dhe njerëzit që nuk vijnë xhami fare, edhe thonë rëndësishme është japësh hakun tjetrit, mos bësh padrejtësi të tjerëve, edhe anashkalojnë hakun Allahut subhanahu taala. Një person që është i pamoralshëm, po qe se është njësues tek Allahu, ai mund të hyjë në xhehnem, mund të shko, mund të shko, mund të shko te sa do Allahu i madhëruar, por ai nëse ka qenë njësues dhe ka adhuruar Allahun të vetëm, Pa i bërë atij shok, ai një ditë prej ditësh do dalë nga xhehnemi, ndërsa një person i cili nuk e ka tauhidin, nuk është njësues i Allahut, i bën shok, por është njeriu më me moral që ekziston në dynja. Ky moral nuk i bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj tregohet që Hatim al-Tai ka qenë njeriu më bujar ndër arabët. Kur përmendeshe Hatim et-Tai, domethënë bujaria ishte ortake me të sepse dinin, Hatim et-Tai nuk ka më bujar se ai. Shkon djali i tij te profeti sallallahu sallam dhe bëhet musliman. Edhe i thot, o i dërguari i Allahut, a ka gjë babai im tek Allahu subhanahu ta'ala? A ka gjë e, a fiton gjë tek Allahu? I tha, babai jot nuk fiton asgjë tek Allahu, sepse ai nuk tha një ditë, o Zot më fal gjynahet ditën e llogarisë. Ai kërkoi diçka dhe arriti. Kërkoi famë në dynja dhe arriti. Moralin e lartë e bëri për t'u dukur mirë përpara njerëzve. Edhe Allahu ia dha atë lloj grade në dynja, kurse në ahiret nuk meriton asgjë tek Allahu. Prandaj o vëllezër, rregulloni peshoret tuaja. Me çfarë i peshoni gjërat? Me çfarë i peshoni krijesat? Se njeriu nuk vlerësohet vetëm nga morali. Vlerësohet nga morali, po jo vetëm nga morali. Por vlerësohet së pari nga njësimi që i bën ai Allahut subhanahu wa taala. Pastaj mbas saj vjen morali. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, dy gjëra të cilat e shpëtojnë më shumë njeriun ditën e gjykimit, po gjëja e parë është devotshmëria, edhe e dyta është morali i lartë. E para është devotshmëria. Devotshmëria hapi i parë i devotshmërisë ta njësosh Allahun subhanahu wa taala. Dhe e dyta është morali. Domethënë morali është i dyti. Mbas njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk i bën dobi njeriut morali i lartë nëse ai nuk e njëson Allahun Edhe gjithashtu, nëse njeriu njëson Allahun, ai shpëton nga përjetësia në xhehnem, por nëse do ishte i moralshëm, do kishte fituar tek Allahu dhe ndoshta mbase nuk dënoheshe fare. Kështu që o vëllezër duhet që njeriu të njohë kush është gjëja më e rëndësishme, që ta vlerësojë atë, t'i japë hakun e vet dhe mos anashkalojë atë, sepse kjo është çështja më kryesore, çështja e tauhidit, edhe njerëzit sot e kanë anashkaluar të Aq sa rrallë gjen që flitet për të, më shumë njerëzit kur flasin edhe në ambientet e përgjithshme të të, të, të jo muslimane, flasin për moralin, moral, gjëra të cilat domethënë jo se janë të këqija, por nuk janë ky thelbi. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam në davetin e tij nuk i ftoi njerëzit, nuk i ftoi njerëzit Thjesht për moral. I ftoi për moral, por jo thjesht për moral. Por davja e tij nuk ishte e bazuar në thelbin e saj thjesht tek morali. Morali ishte pjesë e davës së pandashme, por nuk ishte ky thelbi. Sikurse profeti sallallahu alajhi wasallam davën e tij nuk e kishte ndërtuar në një lloj qëllimi tjetër dynjaje. Për shembull profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ndërtoi davën e tij duke u thënë njerëzve të ngrihen të varfrit kundër të pasurve për të marrë hakun e tyre. Sepse nuk ishte qëllimi i dërgesës së tij për të marrë hakun të varfrit që ua marrin të pasurit pa të drejtë. Edhe pse kjo është padrejtësi e në Islam nuk lejohet, por nuk ishte ky qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor ishte që të jepet haku Allahut subhanahu wa taala Dhe kush jep hakun Allahut, pastaj mund t'ua japë hakun krijesave. Dhe kush nuk ia jep hakun Allahut, ai vështirë se mund të japë hakun krijesave, edhe pse në pamje të parë mund të duket sikur jep hakun krijesave, lus Allahun e madhëruar të na bëjë prej njësuesve të vërtetë, të na bëjë prej atyre të cilët ia njohin hakun Allahut, edhe e vlerësojnë atë më shumë se çdo hak, se kush nuk e vlerëson atë, ai ka humbur veten e tij, ka humbur të tjerët, Allahu na mbylltë jetën me njësim. Kristin kamë.